Pirmoji Samuelio knyga, 27 skyrius. Dovidas tarė savo širdyje. Vieną dieną aš žūsiu nuo Sauliaus rankos. Geriausia man būtų pasitraukti į Filistinų šalį. Tada Saulius nebeieškos manęs Izraelyje ir aš išsigelbėsiu nuo jo rankos. Dovydas pakilo ir su šešiais šimtais vyrų, buvusių su juo, perėjo pas Gato karalių Ahišą, Maoho sūnų. Ir Dovydas, abijo žmonos, Jezrelietė Ahinuama ir Karmelietė Abigailė Nabalo našlė ir jo vyrai su savo šeimomis gyveno pas Ahišą gate. Saulius sužinojo, kad Dovydas pabėgo į Gatą ir daugiau jo nebeieškojo. Dovydas tarė Achišui, jei radau malonę tavo akise, prašau leisk man gyventi kuriame nors mažame mieste. Kodėl tavo tarnas turėtų gyventi su tavimi karaliaus mieste? Achišas jam leido gyventi ciklage. Nuo to laiko Ciklagas priklauso judo karaliams iki šios dienos. Dovidas gyveno Filistinų šalyje vienus metus ir keturis mėnesius. Dovidas su savo vyrais išeidavo ir užpuldavo gešuriečius, girzus ir amalekiečius, kurie nuo senų laikų gyveno toje šalyje nuo Šūro iki Egipto. Kai Dovydas užpuldavo kraštą, jis nepalikdavo gyvo nei vyro, nei moters, pasimdavo avis, galvijus, asilus, kupranugarius, drabužius ir grįždavo pas Achišą. Achišas paklausdavo, ką šį kart buvote užpuolę. Dovydas atsakydavo, judo pietinę dalį Jerachmelitų pietų kraštą ir Kainitų pietinę dalį. Nei vyrų, nei moterų Dovidas nepalikdavo gyvų ir neatsivesdavo jų į gatą, manydamas, kad jie nepraneštų apie mus sakydami. Taip padarė Dovidas ir taip jis elgėsi visą laiką, gyvendamas Filistinų krašte. Ahišas tikėjo Dovidu ir sakė savo, Jis tapo visiškai nekenčiamas Izraelyje, todėl bus mano tarnas per amžius.